Eh, ez, lortu ditugu gauza batzuk eh, zaitea, maina sakonti nahi genuena, ez gu izan ez. Zainta konvenzion kolektibu ferroviarekin, uh, be ez da bateriona eta orduan konkurentzia horrekin landuko dute uh, gu gaizki emateko. Maina beste aldetik, enpresako akordioa hobeki da. Bon, ez eh, le, lehenago genuen bezala ongi, maina eh, ez da sobera gaizki. Badira gauza arguntxarrak barnean, maina badira ere gauza onak, eta orduan el osoan zaila zen txekitzea. Uh, eh, batzuekin izenpetu dutelako, ezin genuela sobera segitu mugimendua. Edo bestera, uh, luzez izan behar zen, eta azkarki izan behar genuen txekitzeko beste zerbait lortzeko. Egan aldugu zerbait lortu dugula, maina ez, ez nahi genuen bezala. Eta orduan eh, etorkizunean konkurentzia e, izanen da, eta orduan sekuritate eta zerbitzua ez da ona izanen jendentako